pogledi i rasprave. Prust, to staro dijete, jako izmoren, morao si je dopustiti da padne na grudi prirode. Ne da bi ih sisao, nego da bi zaspao uz njezine udarce srca. To su riječi jednog od najboljih poznavatelja Prusta, koji je i napisao neke od najljepših stranica posvećenih ovome pisu. Od nekoliko tekstova koje je Walter Benjamin posvetio analizi Prustovih dijela, tekst naslovljen o Prustovom liku i dijelu najbolje ilustrira najdublje težnje ovog autora u potrazi za izgubljenim vremenom. Taj tekst u prijevodu Marte Klepo možete poslušati u cijelosti sljedećih 30 minuta. 13 svezaka Marcela Prusta u potrazi za izgubljenim vremenom rezultat su sinteze koja se ne može konstruirati, gdje se u autobiografskom dijelu sastaje posvećenost mistika, umjetnost prozaista, zanos satiričara, znanje učenjaka te opsjednutost monomana. S pravom su tvrdili da sva velika književna dijela zasnivaju novi književni rod ili ga ukidaju, da su u jednom riječju posebni slučajevi – no među njima ovo je jedno od najnevjerojatnijih. Počevši od građe, koja predstavlja poeziju, memoare i komentar u jednome, sve do sintakse beskonačnih rečenica, jezičnom nilu koji ovdje poticajno prelazi u širine istine. Sve je izvan norme. Da to veliko jedinstveno književno djelo istodobno predstavlja najveći uspjeh u književnosti posljednjih desetljeća, to je prva važna spoznaja kojom se promatrač bavi i iznimno nezdravi uvjeti na kojima ono počiva, nesvakidašnja patnja, neizmjerno bogatstvo i nenormalne sklonosti. U ovom životu nije sve uzorno, ali je zato sve egzemplarno. To dodjeljuje mjesto iznimnom književnom dostignuću tog vremena, a u srcu nemogućnosti, u centru, ali istodobno i u točki indiferentne ravnoteže svih opasnosti, te obilježava to veliko ostvarenje životnog dijela kao dugoročno posljednje. Slika Prusta najviši je fiziognomijski izraz koju je mogla poprimiti rastuća diskrepancija između poezije i života. Ona je poruka koja opravdava pokušaj da se prizove život. Zna se da Prust u svojem dijelu nije opisivao život kakav je bio, nego život kakvog se onaj koji ga je proživio sjeća. A i to je odviše nejasno i itekako pregrubo rečeno. Naime, ovdje za autora koji se sjeća uopće ne igra glavnu ulogu ono što je doživio, nego tkanje njegovih sjećanja. Penelopina tvorevina prisjećanja. Ili bismo ipak trebali govoriti o Penelopinu tkanju zaborava. Ne stoji li neželjeno prisjećanje Prustova memoir an volontaire mnogo bliže zaboravu nego onome što zovemo prisjećanjem? Je li ova tvorevina spontanog prisjećanja u kojoj je sjećanje otisak, a zaborav papir, više suprotnost Penelopinoj tvorevini nego njezin pandan? Jer ovdje dan raspleće ono što je noć satkala. Svako jutro u rukama probuđeni, najčešće slabi i mlitavi, držimo se samo za nekoliko resa na tepihu postojanja koje živimo, onako kako ga je zaborav u nama istkao. Ali svaki dan s djelovanjem i još i više namjenskim prisjećanjem raspleće tkanje, ornamente zaborava. Zato je Prust na kraju zamijenio dan za noć, kako bi u zamračenoj sobi pri umjetnom osvjetljenju nesmetano mogao posvetiti sve sate svojemu dijelu kako mu ne bi pobjegla ni jedna vijugava arabeska. Ako rimljani tekst nazivaju tkanjem, onda je rijetko koje je više i gušće istkan nego Prustov. Ništa mu nije bilo dovoljno gusto ni dugoročno. Njegov izdavač Gajmar pričao je kako su Prustove navike pri korigiranju tjerale slovo slagare u očaj. Korekturni otisci uvijek su se vraćali ispisani do ruba, no nije izbrisao ni jednu tiskarsku pogrešku. Sav raspoloživ prostor bio bi ispunjen novim tekstom. Tako se zakonitost prisjećanja odražavala i na opsegu dijela, jer proživljen događaj je konačan, zaključen je barem u jednoj sferi doživljavanja, upamćena beskonačnost, jer samo je ključ za sve što je stajalo ispred njega te što je došlo nakon njega a još u drugom smislu događaj je i prisjećanje koje ovdje daje stroge propise o tkanju. Naime, jedinstvo je teksta isključivi actus purus samog prisjećanja, ne autor kao osoba, a još manje radnja. Da, može se reći da su njihove intermitencije samo naličje kontinuuma prisjećanja, naopak uzorak tepiha. Prust je tako htio. Tako ga treba razumjeti kad kaže da bi cijelo svoje dijelo najradije vidio otisnuto u dva stupca i jednom svesku, bez jednog odlomka. Što je tako oduševljeno tražio? Što je ležalo u temelju tih beskrajnih muka? Smijemo li reći da svi životi, dijela, činjenja koja brojimo, nikada nisu bili ništa drugo osim nepokoledljivog razvijanja najbanalnijih i najprolaznijih, najsentimentalnijih i najslabijih sati u postojanju onoga kojemu pripadaju. A kad je Prust na jednom poznatom mjestu opisao taj svoj vlastiti sat, je to tako da ga svatko prepozna u svojem vlastitom postojanju. Samo malo nedostaje da ga možemo nazvati svakodnevnim. Dolazi po noći s izgubljenim cvrkutom ili udahom pored parapeta otvorenog prozora i ne treba zanemariti kakvi bi nam susreti bili predodređeni kad bi bili spremni manje spavati. Prost nije udovoljavao snu. A pa ipak, baš je zato Jean Cocteau u lijepom eseju o intonaciji njegova glasa mogao reći da prati zakone noći i meda. Time što je došao pod njihovu vlast, pobjedio je beznadnu tugu u svojoj nutrini, ono što je jednom nazvao neizlječivim nesavršenstvom u samo suštini sadašnjosti, te je iz košnica sjećanja izgradio kuću roju misli. to je vidio ono što je trebalo jako okupirati svakog prustova čitatelja. Vidio je slijepu, besmislenu i opsjednutu žudnju za srećom u tom čovjeku. Svjetlucala je iz njegova pogleda. On nije bio sretan, ali u njemu je čučala sreća kao u igri ili u ljubavi. I nije teško reći zašto ta eksplozivna volja zbog koje srce preskače, a koja prožima prustovo pisanje, tako rijetko doseže njegove čitatelje. Prust je na mnogim mjestima olakšao da i to djelo promatraju iz iskušane ugodne perspektive odricanja, heroizma, askeze. Uzornim učenicima života ništa ne postaje toliko jasno koliko da je velik uspjeh plod ničega osim muke, očaja i razočaranja, jer da sreća može sudjelovati u ljepoti, to bi bilo previše dobroga. Njihov se resantiman s time nikad ne bi mogao pomiriti. No, postoji dvostruka volja za srećom, dijalektika sreće, jedan himnički i jedan elegijski oblik sreće. Prvi, ono nečuveno, nikad prisutno, vrhunac blaženstva. Drugi, vječno još jednom, vječno ponovno uspostavljanje izvorne prve sreće. Ta elegijska ideja sreće koju se može nazvati i elastičnom, ona je koja prema prustu pretvara postojanje u branjivinu sjećanja. Njoj nije u životu žrtvovao samo prijatelje i društvo, nego radnju, jedinstvo osobe, tijek pripovjedanja, igru mašte u dijelu. Max Unold, koji nije bio tako loš kao njegov čitatelj, nastavio se na uvjetovanu dosadu njegovih spisa da bi ih usporedio s kondukterskim pričama, te je našao formulu. Uspio je kondukterske priče učiniti zanimljivima. On kaže, Zamislite, gospodine čitatelju, jučer sam umočio kolačić u čaj, pa mi je palo na pamet da sam kao dijete bio na selu. Za to koristi osamdeset stranica. Tako su očaravajuće da čovjek više ne sluša, nego vjeruje da sam sanjari. U takvim kondukterskim pričama svi uobičajeni snovi, čim ih se ispriča, postaju kondukterske priče. Unold je našao most do snova – na njega se mora nastaviti svaka sintetska interpretacija Prusta. Unutra vode neprimjetna vrata. Ondje je Prustov zaneseni studij, njegov strastveni kult sličnosti. Ne ondje gdje je, nesumnjajući, uvijek prestrašeno otkriva u dijelima, fiziognomijama ili načinu govora, ona dopušta da prepoznamo prave znakove njezine vladavine sličnost jednog i drugog, s kojom računamo, koja nas zaokuplja na javi, poigravajući se, okružuje dubinu života snova, u kojem se ono što se događa nikad ne pojavljuje identično, nego slično, zagorentno slično samome sebi. Djeca znaju simbol tog svijeta. Čarapu koja ima strukturu svijeta snova kad se smotana nalazi u sanduku s rubljem i istodobno je torba i ono unutra – a kako se sami ne mogu zasjetiti time što oboje, torbu i ono što je unutra, jednim potezom pretvore u nešto treće, u čarapu, tako se Prust nije mogao zasjetiti da čarapu, ono ja, isprezni jednim potezom kako bi uvijek iznova unosio ono treće. Sliku koja je umirivala njegovu znatiželju, ne, njegovu nostalgiju, Rastrgan nostalgijom, ležao je na krevetu s nostalgijom za svijetom iskrivljenim u stanju sličnosti, u kojemu izbija pravo nadrealističko lice postojanja. Ono što se događa s Prustom, kao i koliko se oprezno i elegantno pojavljuje, dio je tog svijeta. Naime, nikad izolirano patetična i vizionarska, nego najavljena i mnogostruko poduprta, noseći krhku, dragocjenu stvarnost. Slika. Oslobađa se iz konstrukcije prustavih rečenica kao ljetni dan iz zavjese od tila, pod Fransoazinim rukama u Balbeku. Stara je od vijeka, poput mumije. Ono najvažnije što ima reći, čovjek neće uvijek glasno proklamirati. Ni u tišini ne vjeruje uvijek osobi od povjerenja svojemu bližnjemu, ne uvijek onome koji najprivrženije stoji u pripravnosti da prihvati njegovu ispovjed. Ako ne samo osobe, nego i vremena imaju takav nevin, to jest takav prepredeni i prostački način da kome god priopće ono inherentno, onda u 19. stoljeću to nisu Zola ili Anatol France, nego mladi Prust, nevažan snob, zaigrani salonski kicoš, koji je od ostarijelog doba, kao od nekog drugog jednako klonulog svana, u trenoka zadobio najnevjerojatnije povjerenje. Tek je Prust učinio 19. stoljeće podobnim za memoare. Ono što je pred njim bilo razdoblje bez napetosti postalo je električno polje u kojem su se probudile mnogostruke struje kasnijih autora. Uopće nije slučajnost da najzanimljivije dijelo te vrste potječe od književnice kojoj je Prust osobno bio blizak kao obožavateljici i prijateljici. Već i naslov pod kojim kneginja Clermont predstavlja svoj prvi svezak memoara O ton des équipages, Prust bi jedva mogao zamisliti. Zapravo je to eho koji tiho odjekuje mnogoznačnom, nježnom i izazovnom uzviku pjesnika iz četvrti Saint-Germain. Zato je ovaj melodičan prikaz pun izravnih ili neizravnih poveznica s Prustom u svojem pristupu, kao i u svojim figurama, među kojima su razotkriveni on sam i neki od njegovih najdražih predmeta studiranja. Time smo ipak, a to se ne može zanijekati, u vrlo feudalnom miljevu, još k tome vrlo posebnom, s pojavama kao što je Robert de Montesquieu, koji ga kneginja Clermont-Tonnerre majstorski opisuje. Ali tako je i kod Prusta. Niko od njega, kao što je poznato, ne nedostaje antipod Montesquieu. Ništa od toga ne bi opravdavalo diskusiju, naročito zbog toga što je pitanje drugorazrednih modela i za Njemačku beznačajno, da njemačka kritika nije toliko voljela komociju, ponajviše nije mogla propustiti priliku da se uskladi sa svjetinom iz posudbenih knjižnica. Njezinim stručnjacima, dakle, nije bilo ništa lakše nego zaključiti o autoru prema snobovskom miljeu dijela, te Prustovo dijelo označiti kao internu francusku stvar, kao zabavni prilog u goti. Sad je očito, problemi prustovskih ljudi potiču od zasićenog društva, ali ne postoji ni jedan koji odgovara problemima književnika, oni su subverzivni. Kad bi ih se trebalo svesti na jednu formulu, onda bi mu cilj bilo izgraditi konstrukciju cijelog višeg društva u obliku fiziologije ogovaranja. U riznici njihovih predrasuda i maksima ne postoji ništa što ne uništava njezinu opasnu komiku. Što je prvi uputio na nju jedna je od važnijih zasluga koju je stekao Leon Pierre Quant kao prvi tumač Prusta. Kad se radi o humorističnim dijelima, piše Quant, Čovjek obično misli na kratke, smiješne knjige s oslikanim koricama. Zaboravi Don Kihota, Pantagruela i Žila Blaza, gusto otisnute nezgrapne knjižurine. Subverzivna strana Prustova dijela u tom kontekstu čini se najuveljivija. Ovdje je manje humora, a više komika samo središte njegove snage. On ne poništava svijet u smijehu, nego ga u smijehu sravnjuje sa zemljom, uz rizik da će se razbiti u komadiće od kojih će on sam briznuti u plač a ovo se raspada u komadiće. Jedinstvo obitelji i osobnosti, seksualnog morala i staleške časti. Smijeh je smrskao buržoaske pretenzije. Njihov bijeg natrag, njihova reasimilacija putem plemstva, sociološka je tema dijela. Prost se nije umorio od treninga koji je iziskivalo kretanje u feudalnim krugovima. Ustrajno, a da se nije previše morao siliti, prilagodio je svoju prirodu kako bi je učinio toliko nedokučivom i domišljatom, pokornom i teškom, koliko je morala postati zbog njegova zadatka. Poslije je mistifikacija, kompliciranje, toliko postalo dio njegove prirode, da su mu pisma ponekad cijeli sustavi parenteza, i to ne samo gramatičkih. Pisma koja, unatoč vještim formulacijama beskrajno punih duha, povremeno usjećanje prizivaju legendarnu schemu. Cijenjena milostivo, upravo sam primijetio da sam jučer kod vas zaboravio svoj štab, te vas molim da ga date u ruke uručitelju ovoga pisma. Post scriptum, oprostite molim vas na smetnji, upravo sam ga našao. Kako je dovitljiv kad je u nevolji. Kasno po noći pojavljuje se kod kneginje Clermontoner da bi svoje ostajanje uvjetovao time da mu netko od kuće donese lijekove, a onda šalje dvorskog sobara, dugo mu opisuje okoliš kuću. Na posljedku, ne možete promašiti. Jedini prozor na u bulevaru u kojem još gori svjetlo. Samo nije rekao broj. Ako ste u stranom gradu pokušali doznati adresu bordela, a zatim dobili vrlo opširne upute, sve osim ulice i broja, razumjet ćete što se po time misli i kako je to povezano s Prustovom ljubavi prema ceremonijama, njegovim štovanjem Saint Simona, a naročito njegovim beskompromisnim bivanjem Francuzem. Nije li srž iskustva iskusiti koliko je iznimno teško iskusiti mnogo toga što bi se vjerojatno dalo reći u malo riječi? Samo što takve izjave pripadaju šatrovačkom govoru, određenom kastama i staležima, pa ih neupućeni neće razumjeti. Nije čudno da je tajni govor Salona oduševljavao Prusta kad je poslije pristupio nemilosrdnom opisu pti klana Kurvazijevih Espridorian, sam je u ophođenju s Bibeskom upoznao improvizacije kodnog jezika u koji je u međuvremenu uveo i nas. Prust u godinama salonskog života nije razvio samo porok ulizivanja na istaknutoj, moglo bi se reći teološkoj razini, nego i znatiželju, na njegovim je usnama bio ocije smješka koji u niši nekih od katedrala koje je toliko volio munjevito preliječe preko usana čednih djeva. To je smješak znatiželje. Je li ga znatiželja zapravo učinila tolikim parodistom? Odmah bismo znali što da držimo o riječi parodist na ovome mjestu. Ne mnogo jer makar ona udovoljava njegovoj zagonetnoj pakosti, ipak ne pogađa ogorčenost, primitivnost i zagriženost izvanrednih reportaža koje je sročio u stilu Balzaka, Flobera, Senbeva, Anrija Rnjea, Konkurovih, Mišlea, Renana, te na posljedku njegova najdražeg Saint-Simona, pa ih skupio u Pastiche et Melange, to je mimikrija želje, ona koja je bila genijalni trik ovog nastavka, a istodobno i trenutak njegova stvaralaštva u kojem se straste za biljkama ne može shvatiti dovoljno ozbiljno. Ortega i Gasset prvi je skrenuo pozornost na vegetativno postojanje prustavskih likova koji se trajno povezani sa svojim socijalnim habitatom, određeni stanjem milostivog feudalnog sunca, okretani vjetrom koji puše s germanta ili smeze gliza, zagonetno isprepliču u šikari svoje sudbine. Iz tog područja života potječe kao književni postupak mimikrija – Njegove najtočnije, najevidentnije spoznaje počivaju na njezinim predmetima kao insekti na listovima, cvjetovima i granama koji ne odaju ništa o svojem postojanju, dok jedan skok, lepet krilima, rečenica preplašenom promatraču ne pokažu da se ovdje u strani svijet neprimjetno prišuljao neuračunljivi vlastiti život. Metafora, koliko god bila neočekivana, kaže Pierre Quant, oblikuje se tik uz misli. Pravog prustova čitatelja neprestano potresaju mali užasi. Uostalom, u metaforici on nalazi odraz iste mimikrije koja ga zasigurno zapanjuje, kao rat za postojanje tog duha u krošnjama društva. Treba reći koju riječ o tomu kako su se duboko i poticajno ta dva poroka, znatiželja i ulizivanje, prožela. Jedno mjesto kneginje Clermont Toner koje mnogo govori. I na kraju ne možemo prešutjeti. Prust se oduševljavao poslugom. Je li to bilo zato što je njegovu pronicavost ovdje privlačio neki element koji nigdje drugdje nije susreo, ili im je zavidio što bolje mogu promatrati intimne detalje stvari koje su ga zanimale? Kako god bilo, posluga u svojim različitim figurama i tipovima bila je njegova strast. U neobičnim nijansama jednog Jipiana, jednog Monsieur Emea, jedne Celeste Albare, njihov niz proteže se od lika Françoise koja s grubim, šiljastim crtama lica Svete Marte izgleda baš kao da je sišla s časoslova, do nekog konjušara i lovca koje ne plaćaju za rad, nego za dokoličarenje. A možda život na visokoj nozi poznavatelja ceremonija nigdje ne čeka s većim interesom nego na ovim najnižim stupnjevima. Tko želi izmjeriti koliko se znatiželje posluge stopilo s prustovim ulizivanjem, koliko ulizivanja posluge u njegovu znatiželju i gdje ta prepredena kopija uloge posluge na visinama socijalnog života ima granicu? On ju je dao i nije mogao drugčije. Jer, kako je i sam jedanput otkrio, voir i désiré emiter njemu su bili jedno te isto. U Prustovoj znatiželji bilo je detektivskog duha. Gornjih su deset tisuća za njega bili klan zločinaca, urotnička banda, neusporedivani s jednom drugom, potrošačka kamora. Ona iz svog svijeta isključuje sve što sudjeluje u proizvodnji ili barem zahtjeva da se taj dio graciozno i posramljeno skriva iza geste kad se o njemu očituju savršeni profesionalci u potrošnji. Prustova analiza snobizma, koja je puno važnija od njegove apoteoze o umjetnosti u svojoj kritici društva, predstavlja vrhunac, jer držanje snoba nije ništa drugo nego konsekventno, organizirano, otvrdnulo promatranje života s točke gledišta kemijski čistih potrošača. A budući da bi iz te sotonske vilinske bajke u obliku predstave trebalo prognati najdalje, kao i najprimitivnije sjećanje na stvaralačku snagu prirode, zato su u njemu samome u ljubavi i invertirane veze korisnije nego normalno. No čisti potrošač je čisti iskorištavač. On je takav logično i teoretski, takav je kod Prusta u cijeloj konkretnosti njegova aktualnog historijskog postojanja. Konkretan je jer se u njega ne može proniknuti niti ga oponašati, Prust opisuje stalež koji je u svim svojim dijelovima obvezan svojoj materijalnoj osnovi te se baš zato nadovezuje na feudalizam koji je, bez ekonomskog značenja po sebi, utoliko korisniji kao maska krupne buržoazije. Taj, kako se Prust volio vidjeti, uklanjatelj čorolije spojma ja, ljubavi, morala, svoje cijelo bezgranično umijeće čini velom za život najvažnijeg misterija svojeg staleža, ekonomiji. Nije da on pritom služi staležu, samo je ispred njega. Što on živi kod njega već postaje razumljivo. No mnogo od veličine tog dijela ostaće nedostupno i neotkriveno, sve dok stalež u završnom ratu ne pokaže svoje najoštrije crte. U prošlom stoljeću u Grenoblu je postojala, ne znam je li još ondje, gostionica A Ton Perdu. I kod Prusta smo gosti koji prelaze prag ispod znaka koji se njiše, iza kojega nas čeka vječnost i opinost. Fernandez je s pravom kod Prusta razlikovao temu vječnosti od teme vremena. Ali ova vječnost nikako nije platonska, utopijska, ona je opijajuća. Ako dakle vrijeme za svakoga tko se udubi u njegovo protjecanje otkriva novu i dotad nepoznatu vrstu vječnosti, pojedinac se time ipak uopće ne približava višim krajevima koje Platon ili Spinoza dosežu jednim udarcem krila. Ne, jer kod Prusta postoje rudimenti vječnog idealizma. Ali oni nisu ono što uvjetuje značenje dijela. Vječnost u kojoj Prust otvara aspekte isprepletena je, nije beskonačno vrijeme. Njegov pravi interes usmjeren je protjecanju vremena u njegovom najrealnijem, ali isprepletenom obliku koji nikada ne vlada više prijetvorno, nego u sjećanju, iznutra te u starenju, izvana. Pratiti uzajamno djelovanje starenja i prisjećanja znači proniknuti u srce prustovskog svijeta, u svemir isprepletenosti, to je svijet u stanju sličnosti i u njemu vladajućih podudarnosti, koji prva poima romantika, te na najdublji način Baudelaire, ali koju je Prust jedini uspio iznijeti na vidjelo u životima koje živimo. To je dijelo Memoir en volontaire, pomlađujuće sile koje je dorasle neumoljivom starenju. Tamo gdje se ono što je bilo slikava u sada, svježem poput rose, bolan hvat pomlađivanja to još jedanput nezadrživo zgrabi, jednako kao što se za Prusta put prema Germantovima križa s putom prema Svanovima, budući da u 13. svesku zadnji put šeta okolinom Kombreja, te otkriva njihovu petlju. U trenoka krajulik se promijeni kao vjetar. Ah, koliko je svijet velik pod svjetlom lampe i kako je sitan u očima sjećanja. Prust je uspio učiniti čudo. U tren oka cijeli svijet postarao je za cijeli ljudski život. Ali upravo ta koncentracija u kojoj se munjevito konzumira ono što inače samo vene i mrači, zove se pomlađivanje. U potrazi za izgubljenim vremenom neprekidan je pokušaj da se cijeli život ispuni s najuzvišenijom duhovnom sadašnjosti, ne refleksijom. Prustov je postupak zorno predočavanje. Dobro je do istine da nitko od nas nema vremena da živi prave životne drame, koje su nam namijenjene. To nas čini starijima, ništa drugo. Bore i borice na licu. One su zapisi velikih strasti, tereta, spoznaja koje su nam se obraćale, ali mi, gospoda, nismo bili kod kuće. Teško da je od duhovnih vježbi Lojole u zapadnjačkoj književnosti postojao radikalniji pokušaj uranjanja u sebe. I ono u sredini sadrži usamljenost koja snagom kovitlaca struje ruši svijet u svoj vrtlog a preglasno je iznad svake mjere isprazno naklapanje koje nam bruji ususret iz Prustovih romana, orenje je s kojim društvo pada u bezdan te usamljenosti. Ovdje svoje mjesto nalaze Prustove invektive protiv prijateljstva. Trebalo je sačuvati mirnoću na dnu ovog lijevka. Njegove su oči najmirnije i najviše upijaju. Ono što se u mnogim anegdotama čini iritirajuće i kapriciozno, povezivanje je bez primjernog intenziteta razgovora s nenadmašnom udaljenošću od partnera. Nikad nije postao netko tko bi nam mogao pokazati stvari kao on. Njegov kaži prst nema premca. No postoji još jedna gesta u prijateljskom zajedništvu, u razgovoru. Ganuće. Ta gesta nikome nije više strana nego prustu. On ne može dirnuti ni svojeg čitatelja, ne bi to mogao ni zašto na svijetu. Kad bi čovjek htio odrediti dijelo prema ta dva pola, koji privlači i koji odbija, onda bi sredina jednog bilo dijelo Prusta, a drugoga Pegija. Zapravo je to ono što je Fernandez izvrsno shvatio. Dubina ili bolje uvjerljivost uvijek je na njegovoj strani, nikad na strani partnera. Virtuozno i jednim udarcem cinizma to dolazi na vidjelo u njegovoj književnoj kritici. Njezin najvažniji dokument je esej nastao na visini slave i u nizini samrtne postelje apropo de Baudelaire. Jezuitski u dogovoru s vlastitom patnjom neumjeren u blebetavosti onoga koji miruje, zastrašujući u ravnodušnosti nasmrt bolesnoga, koji ovdje još jedanput želi progovoriti svejedno o čemu – ono što ga je ovdje inspiriralo, suočivši se sa smrću, određuje ga i u odnosu sa svojim suvremenicima. Toliko nagla, neumoljiva izmjena sarkazma i nježnosti, nježnosti i sarkazma, da postoji opasnost da se predmet rasprave pod njima istrpljeno uruši. Ono izazovno, nestalno kod čovjeka odnosi se i na čitatelja dijela. Dovoljno je pomisliti na nepregledan lanac, kao da, koji pokazuje radnju na iscrpljujući i deprimirajući način pod svjetlom mnogobrojnih motiva koji su joj mogli biti temelj. A ipak, u ovom parataktičkom bijegu dolazi na vidjelo gdje Prustova slabost i genij postaju jedno, intelektualno odricanje, iskušana skepsa koju govori o predmetima, nakon samodopadne romantične produhovljenosti, kako to Jacques Rivière ističe, odlučio je ni najmanje ne vjerovati siren interieur, unutarnjim sirenama. Prust je prišao o doživljavanju bez najmanjeg metafizičkog interesa, bez najmanje konstruktivističke sklonosti, bez manjeg naginjanja tješenju. Ništa nije istinitije. A takav je u dijelu i glavni lik o kojemu Prusta nije umaralo tvrditi da je promišljen, da nije ništa drugo nego konstruiran. Promišljen. On je to koliko putanja linija na našim dlanovima ili raspored prašnika u cvjetnoj čaški. Prust. To staro dijete jako izmoren. Morao si je dopustiti da padne na grudi prirode, ne da bi ih sisao, nego da bi zaspao uz njezine udarce srca. Kada ga čovjek vidi tako slabog da shvati s kojom ga je srećom Jacques Rivière razumio i slabosti i mogao je reći Marcel Proust umro je od istog neiskustva koje mu je dopustilo da napiše svoje dijelo. Umro je od otuđenosti od svijeta jer nije znao kako promijeniti životne uvjete koji su za njega bili kobni. Umro je jer nije znao kako se pravi vatra, kako se otvara prozor. I, naravno, od živčane astme. Slušali ste i Valtera Benjamina o Prustovom liku i dijelu u prijevodu Marte Klepo. Čitali Ivan Kojundžić i Ana Marija Štorga. Emisiju snimio Miroslav Šeb, urednik Leonardo Kovačević.